աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Անցած երկու օրվա ընթացքում մի շարք կարևոր զարգացումներ տեղ ունեցան, թե մեր տարածաշրջանում, թե աշխարհով մեկ։ Իհարկե, ինչ վերաբերում է Արցախին, մեր վիճակը մնում է կայուն, թեպետ ծանր, Ադրբեջանը շարունակում է իր շրջափակումը եւ պաշարումը։ Ամսի 8-ին փետրվարի լավ լուր ստացանք Մեքսիկայից, որի սենատը փաստորեն ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը եւ նույնիսկ հորդորեց Մեքսիկայի պետության արտաքին գործերի նախարարությանը, որպիսի օգնեն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում։ Սա շատ կարեւոր քաղաքական եւ մարդասիրական ժեստ է, քայլ է Մեքսիկայի կողմից։ Ադրբեջանում շարունակվեցին մի շարք գործընթացներ միլիտարիզացիայի, չէ, ռազմականացման, ադրբեջանական բանակը կրկին լայնացավալ զորավարժություններ է իրականացնում, ընդ որում այնտեղ ընդգրկված են թե ռազմական օթուժը, նավատորմը եւ հրետանին։ Անցած երկու օրերի ընթացքում Իրանը բավականին հետաքրքիր քայլեր ձեռնարկեց եւ հայտարարություններ արեց։ Ամենահատկանշականը այն է, որ Իրանի դեսպանը Հայաստանում հայտարարեց, որ Իրանը ի վիճակի է ապտակ հասցնել ցանկացած երկրի փոքր երկրի, ով սատարում է Իսրայելին։ Նու մի կողմ դնենք Իսրայելը Իրանական հարաբերությունները, բայց պարզ է, որ այս փաստորեն հայտարարությունը առաջին հերթին ուղղված է Ադրբեջանի դեմ։ Անցած օրերի ընթացքում լարվեց կրկին հարաբերությունները Ռուսաստան արևմուտք մենք տեսանք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մի շարք կոշտ հայտարարություններ արեց նկատմամբ։ Այսպես Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը կոշտ արձագանքեց Վաշինգտոնի այն առաջարկին, որ անհրաժեշտ է ստուգել Ռուսաստանի հարձակողական ստրատեգիկ օբյեկտներում տիրող իրավիճակը։ Նրանք համարեցին սա որպես ցինիզմ եւ հայտարարեցին, որ Վաշինգտոնի քաղաքականությունը հակառուսական թույլ չի տալիս նման քաղաքականություն իրականացնել եւ դա ոչ այլ ինչ է, քան Ռուսաստանի դեմ քայլ, բացեի բաց ճշնամական քայլ եւ ռուսները անպատասխան չեն թողնի նման զարգացումներ։ Անցած օրերի ամենահատկանշական իրադարձություններից մեկը Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու այցելությունն է Եվրոպա եւ տարբեր երկրներ ու տարբեր կառույցներ։ Այսպես նա հանդիպեց Բրիտանիայի թագավորի, վարչապետի, Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի հետ, Բելգիայի վարչապետի, Եվրոպական խորհրդի նախագահի, տարբեր-տարբեր այլ պաշտոնյաների հետ։ Օրինակ Մակրոն Զելենսկի հանդիպման ժամանակ Մակրոնը հայտարարեց, որ Զելենսկին պայքարում է խաղաղության համար, աշխարհի համար, եւ ինքը պետք է հաղթի, Եվրոպան պետք է հաղթի, Եվրոպան միշտ կլինի Ուկրաինայի հետ։ Մակրոնը նաեւ ապարգևատրեց Զելենսկուն Ֆրանսիայի բարձրագույն շքանշանով, պատվո լեգիոնի պատվո շքանշանով։ Գիտեք, երբ որ քո երկիրը ավերակների մեջ է եւ դու ստանում ես այլ երկրի շքանշան, չեմ կարծում, որ սա ընդունելի տարբերակ է, այնուամենայնիվ սա ուկրաինական ժողովրդի որոշումն է, բայց ամեն մի որոշում չէ։ Մենք հասկանում ենք, որ բերում բարեկեցության։ Մի կողմ դնենք այս ամենը։ Հետաքրքիր հանդիպումներ տեղի ունեցան Մեծ Բրիտանիայում, Լոնդոնում, ինչպես արդեն նշեցինք, թակավորն է ընդունել վարչապետը, ասեմ, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հայտարարեց, որ Ուկրաինային ըստ ամենայնի Մեծ Բրիտանիան կօգնի, ավելին նաև խոսել են հերահար զենքերի մատակարարման մասին։ Այդ թվում նաև կորցանիչ, այսպես նավատորմի տեսքով օգնություն հասցնել Ուկրաինային։ Մեծ Բրիտանիան հայտարարեց, իհարկե Ռուսաստանը անմիջապես արձագանքեց, այսպես մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան հայտարարեց, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ անելու է, որպիսի Կիևից ոչ մի վտանգ չսպառնի Ռուսաստանին, իր դաշնակիցներին, ռուս մշակույթին, ռուսական լեզվին եւ Հիտլերի համախոհների հերոսացում այնտեղ տեղի չի ունենա։ Սա են Ռուսաստանի ներկայացուցիչը նշել որպես հիմք հետագա պայմանագրի կնքման համար։ Սա նշանակում է շատ խորը բան է ասել, փաստորեն սա նշանակում է, որ Ուկրաինան ի վիճակի չի պետք է լինի հակառուսական քայլեր ձեռնարկի հետագայում իսկ որպես դաշնակիցներ կարելի է համարել թե Բելարուսյան, թե Մեզնիստրը, թե տարբեր այլ երկրներ։ Շատ է տակիր հայտարություն եղել։ Ասեմ, որ Զելենսկու այցելությունը Եվրոպա այդքան էլ հարց չանցավ։ Բոլորը իհարկե գովաբանում էին Զելենսկուն, համբյուրում էին, փաթաթվում էին նա հետ, բայց օրինակ Հունգարիայի վարչապետը բացեի բաց փաստորեն նման բարեհամբյուր վերաբերմունք չցուցաբերեց, նույնիսկ չի սեղմեց նրա ձերքը, այնուհետև երբ որ բոլորը համբյուրվում էին եւ փաթաթվում էին, նա նստած էր իր տեղը եւ աշխատում էր ինչ որ փաստաթղթերի հետ, որը ցույց է տալիս նաեւ Հունգարիայի պետական քաղաքականությունը Զելենսկու թե Ուկրաինայի նկատմամբ։ Իհարկե Հունգարիան նույնպես մի կողմ է, որը շահագրգռված է նաև Ուկրաինայում տեղ ունեցող գործընթացներին, այնտեղ կա հունգարական փոքր ամասնություն, հատկապես Զակարպատիայի շրջանում, եւ շատ խնդիրներ կա հունգարա-ուկրաինական հարաբերություններում։ Հատկանշական էր իհարկե նաեւ Թուրքիայում տեղ ունեցած գործընթացները նույնիսկ այս երկաշարժի ներքո ելի թուրքական իշխանությունները Էրդողանը չեն դադարում իրենց ծավալապաշտական քաղաքականությունը։ Այսպես հանդիպելով Ադրբեջանի ժամանած փրկարների հետ Էրդողանը հայտարարեց, որ ինչպես Թուրքիան Ադրբեջանի հետ էր Ղարաբաղում 44 օրյա պատերազմի ժամանակ օգնում էր նրան այդ հաղթանակում այսպես կոչված այնպես էլ հիմա Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ է։ Պարզ է, ինչ նկատի ուներ։ Եթե մենք օգնում ենք Թուրքիային, մի կողմ դնենք դա ճիշտ է, սխալ է, բայց սա էլ Էրդողանի պատասխանն է։ Եվ սա իհարկե շատ խորհրդանշական է։ Ընդհանրապես այս ցաներ վիճակում նույնիսկ նման քաղաքական հարցերով զբաղվելը շատ տհաճ է, հատկապես որ սկսվել է եւ Թուրքիայում եւ Թուրքալեզու տարբեր երկրներում հակահայկական մի նոր արշավ, կապված Սպիտակի երկրաշարժի հետ, չգիտեմ ինչ որ ինքնաթիռների կորցանման Ադրբեջանի ժամանակ, ասինքն այս արհեստական հաստորեն ալիքը ոչ այլ ինչ է, քան հակահայկականության դրսևորում։ Երեք տեղի ունեցավ մի մեծ շքերթ Հյուսային Կորեայի մայրաքաղաք Փխենյանում։ Նրանք տոնում էին Կորեայի ժողովրդական բանակի հիմնադրման 75-ամյակը։ Եվ այս շքերթը խորհրդանշական է նրանով, որ սա փաստորեն ոչ այլ ինչ է, քան նաև ուժի ցուցադրություն, այնտեղ տարբեր զինատեսակներ ցուցադրվեցին, այդ թվում նաև բալիստիկ հրթիռներ։ Սա կարելի է համարել ինչ որ ազդակարևմտքին, որ Կորեան ի վիճակի է ինքը իրեն պաշտպանելու եւ հարկ եղած դեպքում կարող է նույնիսկ դիմել պրևենտիվ քայլերի։ Հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցավ, ավելի շուտ շարունակվեցին ճանաչված Սոմալիլենդում, այնտեղ մենք արդեն խոսել ենք անցած հաղորդման մասին, որ Լասկանոտ քաղաքում բռնկվել են բավականին լուրջ մարտեր եւ Սոմալիլենդի իշխանությունները հայտարարեցին, որ այնտեղ նույնիսկ միջազգային Ալ-Շաբաբ ահաբեկչական խումբն է ներգրաված, ասեն, որ հատկանշական էր նաև ԱՄՆ անօթաչու թռչող սարքերի մի ստվար զանգվածի հայտնությունը հենց այդ տարածաշրջանում։ Սա նշանակում է, որ գերտերությունները նույնպես ուշի ուշով հետևում են չճանաչված երկրներում այդ թվում զարգացումներին։ Ինչը եւս մեկ անգամ կարևորում է բոլոր բոլոր գործընթացների մասնագիտական եւ համապարփակ ուսումնասիրությունը։ Այսպիսինն էին վերջի երկու օրերի ընթացքում հիմնական եւ ամենահատկանշական զարգացումները մնացեք բարով Աստված պահապան մեզ բոլորիս, մեր ժողովրդին եւ հայրենիքին։ Կհանդիպենք։